بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدكم بيدي الله سبحانه وتعالى مصلي متوم صلى الله عليه وسلم إن شاء الله كمناسبة Kama mjuavyo, ndugu zangu katika imani, tuko mwisho wa mwaka ya 2019 katika Desemba 24 na katika kalenda ya Kiislamu tuko mwezi wa sita za Thani katika mwezi wa sita na kuna kituo kitu kitatokea munasaba kesho tarehe ishirini na tano inaitwa Christmas, ama watu wanadai kusherekea kuzaliwa kwa Isa ama Yesu. Sisi Waislamu, msimamo wetu vipi kwa kitu kama hii? Dini yetu inatuelezea nini? Kama mlivyoona ndugu zangu katika imani, dini ya Kiislamu dini imekamilika, na dini ambayo Mwenyezi Mungu amechagulia wanadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala atakubali dini nyingine isipokuwa dini ya Uislamu. Hakuna dini Mwenyezi Mungu atakubali isipokuwa ya Uislamu, kwa sababu dini Mungu amechagulia wanadamu. Inna dina inda Allahi al-Islam, hakika dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni ya Uislamu. Kwa hiyo mtu akikuja na dini nyingine ambayo sio Uislamu haitakubaliwa. Kwa hiyo Muislamu atakana kujifunza dini yake na kufuata vile Mwenyezi Mungu ametuamrisha. Na imekuja kwa mafunzo ya Mtume صلى الله wasallam. Na Mtume صلى الله wasallam amekuja akabainisha Uislamu na akakamilisha. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islamu dinan. Mwenyezi Mungu anasema leo hii tumekamilisha dini yenu nikakamilisha nika neema yangu juu yenu na nikaridhia Uislamu kwa dini yenu. Allah ameridhia Uislamu kwa dini yetu. Kwa hiyo Muislamu atakana kujitahidi kufuata njia ya dini yake. Na Islam maana yake ni kunyenyekea kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Al-islamu lillahi bitawhid walinqiyadu lahu bitaa wa bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Uislamu maana yake kujisalimisha kwa Mungu بالتوحيد kwa kumwabudu yeye peke yake والانقياد lahu bitaa na kurudi kwa Mwenyezi Mungu kumtii wa baraatu min ashirki na kuwa mbali na ushirikina wa ahlihi na wale ambao wanafanya ushirikina hii ndio uislamu kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala sisi bila shaka yule amejisalimisha ndo muislamu aitwa muslim muislamu amejisalimisha kwenda kuzama katika imani muislamu atakana kufuata njia yake na mtume sallallahu alaihi wasallam akatubainishia na kutuelezea na akatuhadharisha kufuata njia ambayo si ya Uislamu wa wana hadha sirati mustaqima fattabi'u wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili hii ndio njia yangu ya haki ya sawa fattabi'u fuateni wala tattabi'u subula wala msifuate subul njia za kando ambayo si ya Uislamu aya nyingi na hadithi nyingi imeelezea. Kesho majirani zetu watasherekea Christmas, wanadai kuwa Isa alizaliwa siku hiyo na ni ibada kwao. Sisi Waislamu dini yetu haituruhusu kusherekea. Kwa Uislamu kuna sherehe mbili peke yake, Eid al-Fitri na Eid al-Adha. Eid ya Fitri na Adha basi, hakuna ingine atawidi miradi ambayo anaomwekea mtume sallallahu alaihi wasallam ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni bid'a hakuna na walikuwa wameiga kuzaliwa kwa Isa wale walifanya maulid walikopi walisema hawa wanasherekea kwa Isa na sisi tusherekee kwa Muhammad siku ile amezaliwa kwa hiyo ni uzushi na hawa wanafanya Isa sisi waislamu tumenyimwa kusherekea hata wale ambao wanasoma vitabu zao wanasema Isa hakuzaliwa tarehe 25 Disemba. Wako na ikhtilafu baina yao katika vitabu zao. Isa hakuzaliwa tarehe 25 baina yao. Kuna wengine hawasherekei ambayo sio Waislamu, hawasherekei. Kwa hiyo sisi Waislamu haifai malasaf, lakini kitakuhuzunisha, tuna Waislamu wengine labda wanasherekea na wao bila kufahamu na kujua. Tumenyimwa, tumekatazwa Allah subhanahu wa ta'ala amesema lakum dinukum waliyadin ni mna dini yenu na sisi tuna dini yetu ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ambieni wakafiri hatuabudu ile kitu mnaabudu wala antum a'buduna ma a'budu wala nyinyi ile sisi tunaabudu wala ana a'budu ma abatum wala nyinyi mtaabudu ile kitu mnaabudu lakum dinukum waliyadin nyinyi mna dini yenu na sisi tuna dini yetu na dini ya haki ni Uislamu kwa hiyo mtu hawezi kuacha haki yeye kufuata batil Kwa hiyo kesho na wanaanza leo usiku saa sita ya usiku leo wanaanza kusherekea. Muislamu ni haramu kusherekea na wao au kuwapongeza au kuwapa zawadi au kula chakula yao. Hatusemi hivi kwa sababu ya kuchukia, tunasema hivi kwa sababu ni haki na dini ya Mwenyezi Mungu. Kwa Muislamu ajiepushe nayo, kwa sababu hiyo Mtume sasa kufanya na amekataza. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tutabaana sunanan kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'a bi dira'a hata idha dakhalu hufra dambi dambin la dakhaltumu kama alikuwa anasema mtafuata sunna na njia za wale ambao kabla yetu, shibra kwa shibra na dira'a kwa dira'a hata ukiingia katika shimo ya Burukenge mtaingia na wao. Amekataza, amehadharishwa na katika hadithi ya Mtume sasa anasema man tashabaha biqaumin fahuwa minhum, ukijifanisha na watu utakuwa kama wao. Na kuli hali, ndugu zangu, haifai muislamu kusherekea sherehe kama hizi ya tarehe 25 na kadhalika ya mwaka mpya, new year, happy new year, hakuna hatusherekei wala hatupongezi, kwa sababu hiyo si katika munasaba katika dini ya Kiislamu ifahamike ndugu zangu hiyo, ama kufanya biashara na sio kwa Uislamu, la basi, unaweza kuuza na kununua kutoka kwao maadamu ni halali, ama kushirikiana katika ibada yao imekatazwa. Kitu yote ya ibada yao imekatazwa kushirikiana na wao, ama muamala ya kawaida la basi, Uislamu haikatazi. Mathalan, nina jirani si Muislamu, muamala ya kawaida kumsaidia yeye anisaidie, hakuna shida, maadamu ni muamala kibinadamu. Hata yeye asiyekuwa Muislamu akikualika kwake, tafadhali lunch kwangu leo, mimi nakununulia lunch, enda kula, enda kula na yeye, hakuna shida ya kawaida, yani siku za kawaida. Wewe pia unaweza kumwalika nyumbani kwako, karibu kula lunch na mimi, aone ukarimu wa Uislamu. Lakini akikwambia leo nimekualika lunch siku ya Christmas, usikule. Kwa sababu gani? inaambatana na dini na ibada lakini siku ya kawaida akikwambia kuja kula lunch enda kule na yeye maadamu ni halal ama ikiambatana na dini haikubaliwi na kuuza na kununua kadhalika ndugu zangu tunauzia vitu za kawaida lakini vitu za dini yao unaweza kuuza msalaba kwa sababu ni pesa hawezi kuuza uuze ile miti ya Christmas aende kufanyia usimuuzie kwa sababu utakuwa umemsaidia na tumeamrishwa kusaidiana kwa kheri na wema wala tusisaidiane kwa uovu na dhulma Mwenye kusangwa salamu islami tu nimetoa na utakuta vijana wengi man asaf bila kuzingatia wanafanya pamoja kufurahia na wao utaona usiku ya leo ama kesho watoto wanafurahia na wao na ni makosa vijana pia katika mambo ya shahawa wanafanya na wao wanaenda disco Tuna Uislamu pia wanaenda disco na wao wanafurahi na wao, haramu, makosa hiyo, kwa sababu ni munkar juu ya munkar. Muislamu atakana kujiepusha. Sheria ya Kiislamu iko wazi na dini imekamilika, ndugu zangu, wala kuambatana na vitu kama hizo haifai, na hiyo kuchunga dini yako, na kibaki katika istiqama ya dini ndio salama ya nafsi yako na watu wako. Kwa hiyo tunamwomba Allah Subhanahu wa ta'ala sote atuonyeshe haki kuwa ni haki tufuate na atuonyeshe batili kuwa ni batili tukanayo. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum.